بسم rahman الرحمن Le site damageFR.com vous présente une série de cours tirés du livre Al-Madina, c'est-à-dire de Médine. Tome 3, cours dispensé par le frère de mérite Abu Taymiyyah Khalil Al-Marutiniki, Allah Dar الحديث بالدماج 29 لسون بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وعلى الأسئلة يقول متى قدم المدرس من السفر قدم البارحة قدم البارحة كم قراءة قرأ المدرس الدرس قرأ قراءتين من الذي نبهه المدرس للجلوس مناسبا آه، أحمد طيب قبل نبدأ في التمارينات نعم قبل هذا المفروض المطلق قلنا نعم. أنه المصدر المنصوب المبين لنوع فعله أو عدده أو صفته أو تأكيد عفوا لتأكيد عامل أو عدده أو صفته عشان المثال من الأول تأكيد التأكيد آه، آه. اشتغلنا اشتغالا تمام عددي عددي آه، آه، جلست ثلاثة دروسا ثلاث جلسات جلسات وصفته ضربته ضربا شديدا أو ضربته ضربا لم يضربه أحدا قبله ثم يستخرج من الدرس الأمثلتان لمفعول المطلق وما نابع عن المصدر واذكر نوعه في كل منها تفضل قدوم قدوما مباركة هذا لمبين صفته أي قدمت قدوم مباركا وليس الصفة نائب نائب عن المصدر من نائب المصدر في صفة يدخل في هذا يدخل في هذا أيضا تكون ضربت شديدا أي ضربا شديدا ما فهمت الفرق بين الصفة في نائب المسار والصفة الذي في في التعريف المطلق في التعريف صفتي بين صفتي ببيان صفتي سواء سواء نفس آه، آه. الشيء نفس الشيء ثم إغلاقا مفهوم مطلق آه، التوكيد نعم كل تح... آه، كل تح... آه، تحقيق تخفيف تخفيف نائب نائب مصدر مضافا إلى مصدر نعم. نعم مضافا إلى مصدر بعض التح... بعض التخفيف نائب من المصدر مضاف إلى المصدر آه، آه، زيادة طفيفة مفعول مطلق آه، بين الصفة قراءتين مفعول مطلق لعدد شرحا وجيزا مفعول مطلق بين الصفة شرحا شرحا مفصلا مفصلا آه، مفهوم مطلق للصفة الصفة تكريما مفهوم مطلق للتوكيد آه، ترتيلا مفهوم مطلق للتوكيد تسليما مفهوم مطلق للتوكيد وصب ما بين الصبا مفهوم مطلق التوكيد نعم شقا نفس الشيء مفهوم مطلق التوكيد قولا سديدا مفهوم مطلق بين الصفة آه، فوزا العظيم نفس الشيء في مطلق بين الصفة مئات آه، مئات جلدة نائب نائب مفهوم مطلق والمدى المصدر بين عددين آه، تبرج توكيد تبارج الجاهلية هذا إنه لا تبرجنا تبرج الجاهلية وصف التبرج أين تبرج تبرج الجاهلية آه، هذا الجلوس آه، نائب المزار اسمه الإشارة أي نوع هذا؟ اسم كان في أي كثير أي نوع من الثلاثة؟ تأكيد عدد صفات آه، صفة نعم آه، جلسة الجلسة مفهوم مطلق للصفة سمن وطاعة آه، سمن وطاعة مفهوم مطلق للتوكيد املأ املأ بالتوكيد نعم. فاكتب محلا بالتوكيد أيضا نعم لما نستعد ما في لما لما فوق أيوة جازمة شوفك لما يدخل في فعل مضارع بهذا المعنى نعم وقلنا كم كذلك أي أي النائب عن المصدر في ياتي Mm-hmm. في الحديث إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة المؤدية رواه أحمد وابن ماجه صلاة المؤدية مصدر مصدر لا صلاة نعم صلاة مصدر فلا تميلوا كل كل الميل آه، كل الميل نعي المصدر كل فقط كل آه. تعرفها عليك الباب آه، يتلو هذا آه، هذا القارئ تلاوة لا يتلى لا يتلى غيرها تلاوة مصدر طيب عنوان من المصدر الضمير الضمير الضمير نعم آه. آه، أي كتاب كتابة تكتب أي كتابة تكتب آه، كتابة مصدر أو عفوا أي نائبا المصدر نعم نحن نقص عليك أحسن أحسن القصص آه، أحسن أحسن مصدر لا ما هو مصدر نائب المصدر واذكر اسم ربك وتب وتبتل إليه تبتيلا تبتيلا سي المصدر أيوة على الاشتقاق مصدر بوزن آخر نعم حججت عشرين حجة عشرين نائب المصدر لا تعامل لا تعامل أخاك هذه المعاملات المعاملات هذه اسم إشارة من نائب المصدر نعم. وقال الشاعر وقد يجمع الله شديدين بعدما يظنان كل الظن أن تلاقيا كل الظن كل نائب النظر طيب ما قال يثرث آه، حذف مثالا لكل ما يلوم عن المصدر الواقع مفهوم مطلقا السؤال ما ينوب عن المصدر كيف؟ ما ينوب ما ينوب. Mais ouais, je ne fais pas le farc entre les deux, entre le ma- les trois sortes qu'on a dit au début مم. et celui qui est naïf. ايوه Parce que des fois le naïf il rentre dans le. ايش Ah, Comme tout à l'heure, euh, Thalatha Ziyarat. أبعد النائب والثلاثة ايش هي؟ زرت ثلاث زيارات أيوة. لاهب ثلاثة زيارات ويدخل في في الصفة ما هو عدد هذا بين آه، العدد أيوة إيش هي؟ أمجي ثلاث جاء نائب عن المصدر أكلت آه، كل أكل كل أكل كل أكل شو؟ أكلتم كل كل كل أكلان كل أكلان ما يعلم أكلا؟ أكلا س س س مثل أم آه، مضاف مضاف مضاف منصوب كل أكل أيوه كل الأكل كل الأكل الكل في كل مدافع المصدر نائب نائب المصدر في أي نوع يدخل؟ في الكاتيجوري؟ يدخل في في آه، des fois, il rentre pas dans les catégories, c'est un hasard euh, un un, un où il rentre tout le temps dans les catégories. Il rentre dans les catégories. Euh, c'est le non. C'est euh, le مطلق qui ثلاثة Mouda il y a pas trois choses laquelle des choses il est venu là c'est un اسم اسم مصدر ما فهمتها مفهوم مطلق il a trois il a trois sens l'axe de l'exemple que tu as mis dans quel sens il rentre توكيد عدد ou sifa c'est un توكيد لا أكلت كل أكلي هذا الصفة وبذو ما ينوب عن المصدر بالعدد آه، من العدد الآن كما أدركوا سبت moi j'ai tout mis, moi, tout écrit. Euh, Katapto, qui, qui euh, يضرب يوسف آه، القرى دربة ضربة أو ضربة يضرب يوسف القرى ضربة آه، طيب صفته كنت فعلتها خاصة اسم مصدر اسم مصدر تكثير الكلام كثرا ايش تكثر الكلام كثرا كثرا ما اعرف كثرا كثيرا لا هنا سيكون الحل ما هو اسم مصدر كثير كثير سيبقى اسم مصدر كثير اسم فاعل الوصف فعيل كثيرا لا هنا أن الاسم مصدر هو اسم يدل ولا مد على المصدر ولكن الحروف أقل تكثر تكثيرا ça c'est توكيد مصدر 100% عبد الرحمن اسم مصدر تودعت وضوءا أيوة لكن t'as pas été euh, t'as pas été très très loin c'est ce qu'il y a livre Là Si. Ah, j'ai pas trouvé dans. L'exemple qu'il donne. Ah non. فالتوضؤ مصدر والوضوء اسم مصدر لكن ما عرف اسم مصدر مصدر كيف نبين المصدر اسم مصدر تعرف تأتي بفعل ثم بمصدر أكثر حروف أكد اسم الشراء اسم الشراء أنا عارف هذا المعرفة أنا عارف هذا المعرفة هذا سؤال معرفة مؤنث هذه آه، ضميره العائد إليه آه، كتبت كتابا لم يكتب غيرك ماذا؟ غيرك كتبت كتابا لم يكتب غيرك لو ضمير العائد آه، غيري غيري هنا الضمير الذي يعود إلى المفهوم المطلق ملول ضمير كيعمل مفعول المفهوم المطلق أيوة. يا يعني مفهوم مطلق ستقول كتاب لا المهم اللي يعرف بغيرية اللي فصل حتى مثالك مثال الصفة لا الضمير هو لا عيد إليه آه، كلمني كلاما لا يكلمه أحدا قبله أو أحد قبل أحد قبله أحد أحد نعم. لم يكلمه أحد قبله نعم هنا أن العيد ضمير العيد ال الها لا يكلمك هذا كان ينبغي كل أبو بكر كتبت كتابا لم يكتبه غيرك مرادفه مرادف آه، آه، آه، جلس على المائدة قعود قعودا نعم ثم قال حث ثلاث أمثلة المصدر النائب عن فعله الذي أخذ من كلمة الفعل يعني الفعل معروف كيف؟ لا différence des exercices. L'on demande un mafou mutlaq, il n'y a pas de verbe devant. C'est أهلا مثلا نهلا أهلا سهلا فعلا C'est ça أيوة فالفعل ah, phrase نعم جملة مفيدة وأهلا سهلا مرحبا لا بس طيب طيب المنظر مرة على أي وزن يأتي المرة يأتي على وزن فعل مصدر هيئة على أي وزن يأتي فعل ومصدر ميمي على وزن ف... بنات الترميمي آه، فعال نعم أفعال أو آه، مفعال مفعلة هذا الثلاثي واللي غير ثلاثي على أي وزن يأتي على وزن مف... اسم مفعوله على وزن اسم مفعوله كما تقول في الدرس التاسع وعشرين مفهوم النصوص ويتعلق بالمفعول لأجله والمفعول له كما يقال هو سائل معنا أربعة أشخاص أكرم بن الرزق أبو بكر تعبان عدنان أبو الرحمن بن إبراهيم ثم أنت المراقب طيب لما تنتظر في الساعة في لما تنظر في الساعة آه، الفينة بعد الفينة يا عدنان Pourquoi regardes-tu ta montre يعني de temps à autre, oh Adnan. فإنما نحن نعم بعد قليل Il dit, je, je ne fais ça que par peur que ne m'échappe le rendez-vous, car j'ai un rendez-vous important avec le médecin bon, peu, après peu de temps. هل غب- آه، هل غبت عن حديث الحصة Pourquoi n'as-tu pas يعني, euh, Pourquoi ne t'es-tu pas absenté de cette séance, c'est-à-dire ce cours كان بإمكاني أن أستأذن أستأذن أستأذن أستأذن الم- المدير في الغياب آه، عن عن هذه الحصة ولكنني حضرت حبا للنحو Il dit, il m'était possible de demander la permission au directeur de m'absenter de ce cours. Cependant, je suis, me suis présenté par amour pour la grammaire. هذا هو أمور حبا هذا من شاهد الدرس مفعول لأجله ذلك الله علما هكذا يكون الطالب المماثل الم- المثالي إنما يدرس رهبة في العلم لا رهبة من الامتحان اقرأ آيات يا إبراهيم donc il dit qu'Allah t'a de la science c'est comme ça qu'est le- le- l'élève exemplaire il n'étudie que par convoitise dans la science et non par peur par crainte de l'examen lis le- les versets au Ibrahim باب الاستعاذة ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خط- خطأ كبيرا Donc il dit après avoir fait tirada, on pense pas un petit peu approcher, et ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté. Nous vous accordons entre eux subsistance ainsi qu'à eux, et certes, euh, nous apportons leur subsistance ainsi qu'à vous, et certes, euh, le fait de les tuer est une grande erreur. Ils mettent leurs, doigts dans leurs oreilles euh, par à cause du tonnerre par peur de la mort. تتجافى جنوبهم عن المضاجع مضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون Ils arrachent leurs flancs de leur lit, Madaji, là c'est le lieu où tu es allongé, et ils invoquent leur Seigneur par peur et par convoitise de. euh, par peur et par convoitise, hein, et ils dépensent de ce que nous leur avons accordé comme subsistance. يا أيها الذين آمنوا لا ت- لا تبتلوا صدقاتكم بالمن بالمن بالمن والأذى كالذين ينفقون كالذي كالذي ينفق ماله, ماله زئاء رياء. رياء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر Donc il dit, ô vous qui avez cru, n'annulez pas vos aumônes en les rappelant et par la nuisance comme le ferait celui qui dépense son argent par ostensation devant les gens et qui ne croit pas en Allah ni au jour, de- au jour dernier. Yatra al-Muraqib wa ma'ahu Zuhair. Le Muraqib, le surveillant rentre en compagnie de Zuhair. بعد تحيته يقول بعد بعد ايش؟ بعد تحيتي آه، يقول زهير إنك منعته من الدخول Donc le Muraqib dit après avoir fait les salutations, Zuhair dit que tu l'as, tu l'as interdit de rentrer. إنما منعته تأديبا فقد أصبح التأخر دابه ودينا وديدنا Donc il dit, je l'ai juste empêché de rentrer, yani pour, euh, comment on dirait, pour l'éduquer. Ta'diban, c'est pour l'éduquer, c'est de addabu addibu. Car le retard est devenu son habitude et sa coutume. Allez, sa pratique, pratique euh, fréquente. آه، هل لن تشكوه إلى المدير Pourquoi ne te plains-tu pas de lui auprès du directeur إنما أصبر عليه قصد إصلاح Asallahu an yuslihahu. Il dit juste je passe sur lui par but de sa réforme. Il se peut que Allah le réforme. هنا عسى الله أن يصلحه هذا تام وناقص عسى عسى الله سناقص كيف تعلم؟ لأن فيها الفاعل ما هو فاعل؟ اسمه نعم يقول أجيب عن الأسئلة الآتية لما ينظر عدنان في الساعة مرارا Pourquoi est-ce que Adnan regarde constamment sa montre Continuellement sa montre. Continuellement, souvent. Répétitivement, une répétition. Lima hadara darsu ma'annahu marid. Pourquoi a-t-il assisté au cours alors qu'il est malade ثالثا لما مدرس زهيرا من الدخول pourquoi est-ce que le mudarris interdit à Zuhayr de rentrer طيب يقول حضرت هبا للنحو هنا هبا مفعول له فهذا الدرس كما قلنا يتعلق بالمفعول له يسمى بالمفعول له ومفعول من أجله مفعول له والمفعول لأجله كما يقال Donc on montre, je par مثلا حضرت حبا للنحو Nahu, je suis venu par amour pour la grammaire. Il n'y a qu'à ou al مفعول له أو المفعول لأجله مصدر يذكر لبيان سبب الفعل Donc, ce maf'oul, c'est un masdar. Taïb, Yati masdaran. Et on le cite pour définir la raison de l'action. On le cite pour définir la raison de l'action. والتقريب الذي يسهل في فهم هذا المفعول أنه يصلح أن يكون جوابا للسؤال لما لماذا مثلا تقول لماذا حضرت تقول حضرت حبا للنحو je suis venu par amour pour la grammaire لما هاجرت هاجرت خوفا من عذاب الله j'ai fait la hijra pourquoi tu dis pourquoi tu as fait la hijra je fais la hijra par peur du châtiment d'Allah أو خوفا من الردة أو من المعاصي par peur de l'apostasie ou par peur des péchés فيقع جوابا للسؤال لما أو لماذا مثلا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق et ne tuez pas vos enfants par peur de la pauvreté طيب هنا الشاهد خشية خشية مصدر طيب خشية مصدر وأيضا واقع الجواب لماذا فهنا هو مفعول مطلق آه، عفوا مفعول لأجله مفعول لأجله مفهول لاجل له شروط أخرى لكن نتركه درس آخر له شروط أنت له شروط لكن نتركها لدرس آخر إن شاء الله هذا تفصيل في درس آخر كتاب آخر Il a des conditions Il y a des conditions pour faire un mafroul l'ajli seulement on les ان pour الله cours Inch'Allah ils sont un peu longues يقول استخرج من الدرس أمثلة المفعول donc sort du cours d'exemple du مفعول له يقول عين المفعول له في كل مثال مما يأتي donc maintenant tu dois définir مفعول له dans l'exemple suivant قال تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله parmi les gens il y en a qui, qui euh, yani, vendent leur propre personne ou achètent leur propre personne négocient leur propre personne plutôt euh, euh, par désir de l'agrément d'Allah. Et na ابتغاء مرضات الله نعم أي كما تقول لماذا بعض الناس يشري نفسه تقول ابتغاء مرضات الله ثانيا أصادق زميلي هذا دفعا لضراره c'est-à-dire je euh, j'accompagne mon camarade celui-ci pour repousser son mal et pour repousser son mal ثالثا أتغاضى عن حفوات عن حفوات أصدقائي استبقاء لمودتهم Donc il dit, je tolère les erreurs de mes amis pour conserver leur amour. Et a shahid الشاهد آه، است- استبقاء استبقاء وفي rester leur amour. ومودة مودة معروف والمحبة وهذا الكلام يعني ليس إطلاقي Le fait déjà de la sorte, c'est pas... Parce qu'il y a des artos, il ne faut pas les, faut pas les tolérer. Hein, Il ne faut pas les tolérer. des erreurs sur lesquelles tu peux les tolérer, d'autres ne faut pas les tolérer. Hum les c'est. Les faut faire rester. Il y a des gens, si tu aimes pour Allah et tu détestes pour Allah, et les gens des erreurs, tu ne peux pas les aimer pour Allah. Le point commun, je ne sais pas, il y en a un par exemple fait zina. Tu dis, ouais, je avec lui et je lui pardonne pour, euh, on reste Et après, en islam, normalement, zani, hein. on, les zani, on le fouette. Si c'est quelqu'un qui a jamais connu une relation dans un mariage différé, ou on le lapide. Tu vas rester avec lui. Bah, si toi tu restes avec lui, on va dire que tu es comme lui. Hein? c'est pour ça qu'il y a erreur, il y a erreur. C'est pas toute erreur qui, doit être tolérée, c'est pas toute erreur qui doit être rejetée non plus. Du moins l'erreur elle est rejetée, mais n'est pas pour autant qu'on rejette la personne. Et des erreurs peuvent être dit tolérables, et d'autres qui ne le sont pas. Ça dépend de l'erreur de la personne, ça dépend de sa nia aussi et de sa, science. Si ça savait pas, ou s'il l'a fait exprès, si c'est une erreur qui touche au fondement de la religion, ou si c'est une, une erreur qui touche à des choses, il y a lieu à l'ijtihad ou des choses comme ça, ça dépend. نعم رابعا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو مخافة أن ينا- ين- أن يناله العدو Donc le prophète صلى الله عليه وسلم a interdit de voyager avec le Coran, le Mus'haf, dans une terre des ennemis par peur que l'ennemi ne se le procure. أين الشاهد؟ مخافة أيهم كفي حديث هديفة كان الناس يسأل النبي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة نقع فيه Les gens interrogeaient le professeur Salam sur le bien, moi sur le mal, par peur de tomber dedans. Ma مخافة ma na هنا. Pourquoi l'arabe il doit faire quoi avec le problème Il doit le brûler ou... Il peut faire des choses pas bien avec. C'est qu'elle aime Allah. Il peut faire Des choses pas bien avec. Mm. pour peut, Tu peux, aussi le lire pour l'apprendre pour pouvoir te, parler avec. en après, ils le font. Ils le Coran, les munafiqun, ils te font à quoi Comme euh, un reste de munafiqun, ils, rentrent dans l'islam pour le détruire de l'intérieur. Parce que la meilleure façon de détruire une chose, c'est l'intérieur. L'extérieur, c'est une grosse forteresse, tu pourras rien faire. La chose, c'est que tu rentres dedans, il faut que tu es dedans, tu la casses à l'intérieur. Donc eux, ils prennent le Coran, il te prépare ton jean pour te mettre des chouettes. Mais dans ton livre, Allah subhanahu dit ça. Mais là, après, il dit ça. Et, ah et là, il dit ça, après, il dit ça. Et celui qui est tu vois, il va choc. Tu vois, il va avoir des doutes. il va faire d'autres choses avec. Mais ça, c'est parmi les causes. C'est comme euh, quand les frères, ils ont attaqué là-bas euh, à Abdelkarim. Hmm. Quand ils l'ont pris, un Moussaf, ils ont marché dessus. مثلا نعم مصحف الحاجوري طيب خامسا أمام كل جملة مما يأتي اسم اجعله مفورا له واكمل به الجملة واضبطه بالشكل donc devant chaque phrase il y a un mot il faut que tu le rendes en mafoul lahu et complète la phrase en mettant le shakl qui correspond la bonne haraka يقول لم أخرج من البيت اليوم entre parenthèses خوف من الحر خوفا أيوة je ne suis pas sorti de la maison aujourd'hui par peur de la chaleur là il a mis خوف خوف toi tu prends le mot qu'il a mis ah tu laisses le mot qu'il a mis Ah, dit tu mets ma قول là-haut ثانيا التحقت بالجامعة الإسلامية في ال- في علوم الدين entre parenthèses رغبة Rahbatan, tu dis. Non. Je me suis inscrit à l'université islamique طيب, par, con- pour- par convoitise dans les sciences de la religion. أما هذا نادي على اليوم. Il n'y a pas beaucoup d'écoles sur aujourd'hui. Qui veulent aller à la Jamia Islamia, faut vraiment apprendre les sciences du djinn. Beaucoup, c'est je suis à Médine, tu vois, je suis tranquille. Ça, ça fait une image que tu à Médine, c'est la classe. T'es à Médine, t'as un, statut. Ah, mais ceux qui veulent vraiment le djinn, il n'y en a pas beaucoup là-bas. Je veux dire, qui veulent le djinn, qui veulent apprendre les sciences du djinn, tu vois, pour bien faire da'wah, pour appliquer la religion d'Allah et tout comme il faut et tout, il n'y en a pas beaucoup. Des frères comme ça. Ceux qui sont là-bas, qu'Allah les préserve. C'est pas nombreux. ثالثا لم أقرأ الجرس أن يستيقظ المريض مخافة أقرأ c'est ضرب ضربه genre je n'ai pas frappé la cloche نعم مخافة يستيقظ المريض je n'ai pas frappé la cloche par crainte de réveiller le malade رابعا قمت للمدرس إجلال Je me suis levé par révérence pour le mudarris, pour le professeur. وهذا أصلا ما هذا الفعل جاء حديث عن النهي عن ذلك Il y a une interdiction qui est venue pour ça, le fait de se lever pour quelqu'un. Et ça c'est quand À la base c'est pas la sunna. Quand quelqu'un vient, tu te lèves pour lui. C'est pas le sunna. C'est permis si c'est quoi La personne tu l'aimes vraiment, ça te fait plaisir de la voir. Tu vois, par exemple, un frère, longtemps je l'ai pas vu, il vient d'arriver, oh, foulez, machallah, tu te lèves, tu te sers dans tes bras. Tu fais une accolade, tu passes salam. يجوز ce qui n'est pas permis, c'est que lui, ils veulent que tu fasses ça pour lui. Quelqu'un, quand il rentre, il veut que tu lèves pour lui. Tu vois euh, Voilà. Et aussi, dans, dans, les mêmes pays arabes, ils le font beaucoup. Quand le profil rentre, il faut que les élèves se lèvent pour lui. Ça, c'est pas les kabayr. J'ai oublié le hadith, mais c'est pas les kabayr. Parmi il y a un châtiment derrière. Celui qui aime ça, c'est du kibble. Ah tu vois J'ai oublié le hadith, j'ai pas le hadith en tête, mais on l'avait vu. Hein Même un roi. le président demain il passe, il n'a pas de tir de privé pour lui. Ça ressemble aux gens euh, aisés, quand les personnes à tout le temps, mais là ils soulevaient En tout Pourquoi tu vois tu que c'est pas le sifat, que le Sahaba ne l'avait pas pour le prophète comme ça Et c'est lui qui, est plus, aurait été le plus en droit de se pour lui, c'est qui C'est lui. Et ça n'a pas été fait pour lui, dans ce sens-là. Donc comment faire pour autre que lui Alors. Donc le fait de faire ça, je pas, je l'ai, pour le non, on doit se dire Ijla si Yaoulet. Viens c'est toi. Mais par exemple, je suis allongé comme ça. Tu viens, tu serres la main. tu tu serres la main allongée ou je me, je me redresse un peu pour. Euh, je connais pas de délit qui s'interdise de, de rester allongé. On va voir. Lorsqu'il dit ouais, tu veux, de te lever, dit, hâte de Moi je le connais pas sur moi. a. Maintenant peut-être que tu as peur par, euh, que ça passe négligent, genre que quelqu'un t'a tu ah, Là c'est <laughs> autre chose, tu vois. Tu dis ouais, ça c'est pas, je, juste une main un petit peu droite, tu vois, ce qui alors tu me fiches de lui. Mais sinon, من حيث العبادة ou كذا je connais pas de dalil qui disent qu'il faut que tu oublies de. طيب ثم وقفنا الخامس أقرأ الصحف الاطلاع على الأحوال المسلمين في العالم بغية بغية عفوا بغية معنى القصد كيف تقول؟ Donc c'est أقرأ الصحف بغية بغية الاطلاع الاطلاع على أحوال المسلمين في العالم Non, mais donc dit je lis les journaux par désir de découvrir la situation des musulmans dans le monde. سادسا لا أزال ألبس ملابس الصوف أن يصيبني برد خشية خشية أن يصيبني نعم Non, je continue à mettre des vêtements en laine par crainte de n'être atteint par le froid. Par du froid. Là, c'est nakir. طيب اعطيني مثال اخر من شأيك ده بارك ضمن مفعول مفعول لو تو تتنس على السؤال الدروس آه، دروس آه، التوحيد ابتغاء آه، مرضة الله وانت صليت ركعتين خوفا لله طيب Moi, je vous pose deux. Qui c'est qui me répond أرى أن العدني حزبيا تقليدا للحجوري أو أرى أن العدني حزبيا اتباعا لأدلة كتاب والسنة Vous avez compris les deux phrases Je vois, je dis que l'Adani c'est un hizbi par imitation suivi aveugle del Hadjouri, ou je vois que c'est un hizbi par suivi des preuves du Coran et de la Sunna. الثاني متأكد سواء أيوة متأكد أنت مقلد أنت مقلد أنت تفهمين أرى أن العدني حزبيا تقليدا للحجوري هذا الأول ثاني أرى أن العدنية حزبيا طيب، اتباعا للأدلة من الكتاب والسنة ثاني يعني تأكيد متى الأول متى الأول لا الأول لا الأول ممنوع أي ممنوع لكن عندهم نحن الأول فنقول لهم أنتم تأخذون أقوال الشعربية تقليدا له لأن ليس له دليل ولا من الكتاب ولا من السنة أنتم مقلدة c'est vous quand on demande c'est quoi tes preuves Charabi elle a dit hmm. ça c'est un délil ça tu as reçu le fiqh les ahkam elles sont données sur le Coran, la Sunna, l'Ijma et le Qiyas Ahyanan. Qiyas, c'est pas l'inclin. Le fait de comparer entre les choses. En fait, tu fais une preuve en basant sur d'autres preuve. Il n'y a pas de preuve précise, mais tu l'as déduite preuve. L'analogie. Tu vois, ils appellent comme ça analogie. l'analogie. La et c'est pas dans tout. Le PS, c'est, attention, fait F12 sont citoyens, donc le on meurt partout. Mm. C'est quoi ta preuve PS, la casa, la casa, la casa, tu dis, là, là, là, là, il casse coule chien, la coule chien. C'est quoi, tu fais une analogie de toute chose sur toute chose. Il y a des choses d'autres. Ouais, y il faut PS partout. Déjà, dans l'Aqida, il n'y a pas de PS. L'Aqida, c'est trois. Coran, Sunna ou Ijma. Il n'y a pas de PS dans l'Aqida. Il n'y a pas. la pièce se trouve dans le fiqh, ou des choses comme ça. Et même le PS en lui-même, tu vois, il faut y aller doucement il est là, il, existe, il a des, origines, mais il faut être méticuleux dans le pièce, il faut pas prendre n'importe quoi. Donc je leur dis, dans les quatre là, le Coran, al à part les mensonges que vous avez, vous avez été réputés, Charabia elle a dit, dit que Sharabi c'est pas le Coran. allez, la Sunna, Charabia a dit, ce c'est pas le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et l'Ijma, je te sors des ce c'est pas le Sharabi du tout. Mm. Donc déjà l'Ijma il est tombé, donc il te reste quoi maintenant Taklid. يبقى ده تقليد ما يجوز لو يقول لك هذا التقليد سي كونت اون مساله سور اون سيونس كو تا با دو باسيرا تا با دو كلاويونس سور ريان دو تو باغ اكزومبل تا حديث فون اجا بارلي شيخ مقبل يلو صحيح الشيخ الالباني يلو ضعيف مثلا تو تا با اتودي الحديث المصطلح Donc quelqu'un dit, regarde le chapeau, il a raison, le hadith est d'œil, il dit, là, tu dis, ah, j'ai pas dit le mustalah. Tu vois Le dit « Albani, euh, regarde, regarde, c'est un imam muhaddith à zaman Regarde et tout. Tu vois, mais même si c'est le à zaman il n'est pas infaillible. La touche mobile a raison, je ne sais pas moi. J'ai pas étudié le Bouftala, je ne connais pas. Je ne connais pas les choulous, je ne sais pas comment on daraf, je ne sais pas comment on hassan, comment on sahih, je ne sais pas. Il va dire le frère. Donc à ce moment-là, les écoles moi, tu prends sur le code pour celui le cœur se repose le plus. Et t'apprends. Là, dans ce hal-là, tu peux être dit et il y en a même qui dit c'est pas, c'est pas du tapet, c'est khabar c'est quoi? C'est que tu vois qu'il est plus confiant que l'autre. Et un jour, quand tu as étudié, tu revois le sujet et tu étudies, et là tu dis non, là je vois que c'est Cherfouin qui a raison. Moi je suis Mouktanir parce qu'il a dit là. Parce qu'il y a pas de khilaf comme ça, c'est un hadith, l'autre il l'a authentifié, l'autre l'a rendu faible. Comment tu fais Il y a plein de masala comme ça. Et dans a dit ça, il y a jouz, l'autre dit pas il y a jouz. À cause d'un hadith sur lequel il y a un khilaf. Là-dessus, le tapis, plutôt qu'il n'a pas étudié, on ne peut pas le blâmer là-dessus. Qu'est-ce qu'il veut qu'il fasse Tu vois Maintenant, tu as un sujet, tu as un hadith, et un ayat qui t'adresse une chose. Et de l'autre côté, tu as un alim qui dit, non, il y a chose, et il ne t'apprend pas pourquoi. Il dit, non, mais Cheikh il a dit qu'on peut. Je suis à ah Rose-Portana quand il fait kitabi kada wa kada, n'a Nabi Sallam quand il kada wa kada kada. Là, c'est un tapis qui n'est pas permis. Ou tu as un sujet entre deux savants, un savant qui apporte des preuves physiques, et l'autre, il n'apporte rien du tout. On dit il y a un khilaf. Oui, il y a un khilaf. C'est pas un khilaf mu'tabar. Khilaf mu'tabar, c'est lui ou quoi le, le, le n'est pas wadih. On peut yahtamel ashia. Il peut être interprété comme ça, comme ça, comme ça. Il y a plein de sujets comme ça ou le khilaf, on ne peut pas blâmer celui qui, qui s'oppose à toi. Parce que toi, tu n'as pas une preuve claire, et après, ça vient dans, quoi Dans la compréhension du hadith. Le hadith, il est compris comme ça, et moi comme ça. ce qu'il n'y a rien qui vient pour appuyer ta compréhension à toi ou la scène à lui. Il n'y a pas un coup de, salat, de sahabi, ou t'as rien d'autre. pas un hadith et même les Sahaba entre eux, ils ont divergé. Tu dis comment je fais là Bah tu dis je prends le coup sur lequel tu te sens le, le, plus prudent, et moi je prends celui-là. Et il n'y a pas de khilaf avant entre eux, tu vois. Maintenant demain tu as un truc clair. Quelqu'un il te dit ça c'est pas un jour. Mon Nabi Salam il l'a pas fait. Les Sahaba ils l'ont pas fait. Et toi tu viens tu le fais. Et Cheikh il se sert de ça pour dire c'est interdit. Le Cheikh ouais, mais l'autre Cheikh il a dit on peut. C'est quoi le prof de Cheikh ah, mais ils connaissent un savant. Oui, c'est bien, ils connaissent un savant, mais c'est un être humain. Il peut se tromper. Ou il peut lui faire une un et toi, on se chef, il obligé de suivre on ce qu'il dit. Toi, tu suis l'épreuve. preuves. Toi, c'est quand ton cause, quand tu fais cette action-là, c'est une adoration, tu t'approches d'Allah. Et si tu fais une adoration qu'Allah n'a pas légiférée, tu vas faire quoi Une bid'a. Ou tu fais une chose qu'Allah interdit, tu vas faire quoi Une marcia. Donc toi, tu veux être rapprocher d'Allah par une bid'a, il va dire non. Par une marcia, il va dire non. donc, c'est quoi la preuve pour faire ce que tu fais là Comme ça, bon, je peux quoi Je veux le faire. Mais si jamais c'est pas bon, je veux que tu arrêtes de le faire si tu te fais du mal. Et dire Cheikh Poulen, cher Poulen, Tu dis ça, c'est le taquet de mon frère. Tu n'as pas le droit. Même Ami, dans ce moment-là, tu donnes un hadith à un verset. Même Ami, il n'a pas le droit de, confondre. De dire, ouais, mais je, suis suis Ami, je comprends rien. Je suis attends. Un Nabi sallallahu il dit quoi, par exemple Qu'il n'est pas permis à une femme qui croit en Allah le jour dernier de voyager sans Maharam. Tu, tu comprends ça Il va dire, naam. Il dit, pourquoi ta soeur, tu l'envoies prendre l'avion faire le hajj toute seule Il va dire, euh, Kardawi, il a dit, Kardawi. Kardawi, il a dit, bon, je vais pas dire. Le hadith, il est clair, il n'est pas clair. Il a dit, il est clair. Je suis Kardawi, il est clair, il n'est pas clair. il n'est pas clair. En fait, pour lui, il est clair, tu vois. Je dis, taïb. Allah subhanahu wa ta'ala يقول في كتابه أتيوا الله وأتيوا الرسول ما قال ما قال أتيوا كرداوي et sûrement pas أتيوا كرداوي كرداوي c'est منافق طيب فمنافق اعتقادي فكافر شياحيل حكم عليه بالكفر ايوه ايوه بدك تقول اخي اعوذ بالله فمنافق c'est pas عملي في اعتقادي لي c'est Tu lui dis ça maintenant, bah, il va faire des sauts faux l'air Quoi, Karl Daoud, c'est un quoi Il je sais pas ce qu'il va te faire. Tu lui dis, t'as un hadith qui est clair, wadih. Tu regardes un muslim qui t'appelle Hajj, tu vas le trouver. Et pourquoi muslim il est dans le Hajj au début Justement par rapport à ça. pour dire que la femme, même pour le Hajj qui est un roc arcade de elle ne part pas toute seule sans mahram. Même pour le Hajj qui est un arcane d'islam, de l'islam, le cinquième, elle ne part pas sans mahram. C'est-à-dire, si elle n'a pas de mahram, elle est excusée. Et ne peut pas faire le Hajj. Même elle a l'argent, tout, la santé, elle n'a pas de mahram, elle ne part pas, elle est excusée. Donc maintenant, je dis pourquoi t'envoies ta soeur prendre un avion toute seule, faire le Hajj Ou avec un groupe de femmes souvent c'est euh, un groupe de femmes, ou un groupe de, voyageurs, mais les hommes c'est pas des maharim. Un groupe de femmes où il n'y a pas de maharim. Ah, <laughs> que le c'est... ensemble on est, on soudés, on est fortes, on va pas nous faire du mal. Je dis pourquoi as fait ça C'est quoi ta preuve Il va dire, il va te dire Kardawi. Tu dis j'ai plus là Kardawi. cest non, euh, pour nous même, euh, Kardawi et Sarkozy c'est pareil pour nous, ce qu'il dit là, alors qu'il est. Quand Kardaoui parle, Sarkozy parle, c'est le même rock pour nous. Par contre, Kardawi, ça porte l'islam, et Sarkozy, le droit à dire qu'il est contre l'islam. Donc tu dis, quand Kardawi parle, Sarkozy parle, pour nous là c'est pareil maintenant. Donc Alif Kardawi. Il te sort autre alim. Un autre alim qui appelle Chiat, qui s'est trompé. Ou même un alim salafi. Un alim salafi va te sortir. Fais-moi un alim salafi. Sur Shah Islam, il l'a dit, je crois. Tu Qu'une femme peut voyager ça si elle est en sécurité. Je crois que Shah Islam, il a un col comme ça. Shah Islam, tu vois, c'est Shah Islam. طيب شيخ الاسلام بارك الله فيك. C'est quoi sa preuve Est-ce qu'il a un hadith Est-ce qu'il a... Ça, c'est un istibat de chien qu'il avait. S'il voit que la, la cause qu'il femme ne voyage pas seule, c'est par peur pour elle. Donc il dit, si la cause, elle est... Elle tombe, on craint plus pour elle, donc elle peut. Vous voyez On dit non. Pas comme ça. Là, t'as un hadith, il est Il n'y a pas la cause, elle tombe, et après, euh, on voilà quoi. Tu vois Sinon, on prend plein de choses comme ça, on dit quoi euh, Tu peux trouver une interdiction, la cause est tombe, et tu fais quand même. Par exemple, le fait de dessiner. Le fait de dessiner des représentations imagées. C'est quoi les causes qui l'interdisent Un, tu fais concurrence à la de création. Deux, c'est parmi les causes qui amènent le shirk. Le shirk, euh, le shirk bada akada. Quand le peuple de Lourdes, à l'Israël, ils ont fait des tamathil, des statues ou des, des, représentations imagées, ils sont venus à euh, les adorer. C'est parmi les choses qui amènent à ça. Il y dit, moi je dessine. Mais alors, je ne suis pas. Mon but, c'est pas de confier avec Allah. Moi, que ça des ans. Je ça, je prends la feuille, je suis déchire, ça regarde. Et je ne me concerne pas devant euh, le, bonhomme, que j'ai dessiné. C'est bon, je peux dessiner maintenant. Je fais non, frère. Même toi, ton ce c'est pas ça. Te dire, Aïcha, quand elle avait mis les rideaux avec les, oiseaux, et que la Salam s'est mis en colère, elle a déchiré. Oserais-tu dire qu'elle avait une nia de, de fait avec Allah Elle va dire, là Oserais-tu dire qu'elle a adorer ah, ces choses-là Elle a fait quoi Elle a déchiré. Elle n'a pas dit, ouais ah, non, mais soleil, moi je ne veux pas faire ça. Et qui est meilleur que toi Toi ou elle Elle va dire, elle. Je... Alors tu fais quoi maintenant Si c'est un musulman moustakim, aqil, il fait tauba direct. Mais si c'est un ta'bet, moujadil, il va dire, non mais, walakin, euh, il va dire, ouais mais, ouais, mais, c'est pour la classe. Tu veux une note claire Il va dire, il va dire, il veut dire qui Qardar. <laughs> <laughs> Le saint Le savant, on les connaît, ils autorisés, tu vois. Mais là, ils se sont trompés dans ce qu'ils ont dit, tu vois. Et le Hakim, c'est Hakama, c'est-à-dire asaba, On a Mais toi, t'es pas Hakim, t'es pas Et même si dans il, il autorise un truc grave, euh, on dit que c'est un ischia ça dépend. Si c'est vous qui m'a dit. C'est plus des ischia, lui. Hein oui. Ah, mais non, lui, c'est. Lui, c'est mon affaire qui veut faire tomber l'islam, celui-là. C'est pas ishtihad, c'est yashtahid, fils contre l'islam, Dès qu'il y a tout contre l'islam, il est dedans. Non, dernièrement, il a eu un cas. Kevin était fort. Il a dit qu'il s'est excusé d'avoir défendu les Rafida. Et tu vois que les relèvements de la Sunna ont été plus clairs que lui là-dedans. Il y a eu un col comme ça dernièrement. Tu vois dit ah, t'as compris maintenant, après qu'ils soient, ils étaient tous tu t'as compris qui ils sont. Mais les ulama de ça fait longtemps, ils t'ont devancé, surtout. Surtout, ils t'ont devancé. C'est pas ça. Parce que lui, il voit que ce point-là. Là-dessus, ils ont compris avant moi. Ils ont tout compris avant toi, en général. Même un talib, même un salafi, il a tout compris avant toi. Mais fadlillah. Toi, t'as rien compris. T'as rien compris, toi. Tu vois, t'as rien compris à telle époque, t'en es sorti de l'islam. Mais un alim, il y a ijtihad et ijtihad. Maintenant, un alim qui fait ijtihad, un mukhlis lillah, quand tu lui montres les preuves que sa fatwa est fausse, tu le nakaches avec Adam, parce que c'est un alim salafi, tu ne pas le nakaches quand tu, tu nakaches un alim euh, dire. À la base, il est censé revenir sur son erreur. Et s'il ne revient pas, après ça dépend comment est-ce qu'on porte avec son erreur. Est-ce qu'il s'allie pour elle, il se réserve pour elle, il fait la guerre pour elle, là il va être bâtard s'il fait ça c'est ça مثلا شو الغسل سمع ذلك il fait un عليم non, اجتهاد نعم تنقش تنقش Maintenant, lui, il a dit Skaoul. Tu ne peux pas prendre son score parce que lui, il a fait un ijtihad. Mais après, lui, comme toi, il est obligé de recevoir le haq. cest à voit des il est obligé de les accepter. Il, accepte et il dit voilà, moi, ce qu'elle aime, je le fous. Je trouve. Si lui il voit, avec des preuves, quand il y a des preuves, il n'y a pas à discuter, et qui persiste, Là, c'est du hawa. Mais il se peut qu'ils disent non, moi, tu es un dilemme, moi, euh, je te vois pas comme toi. Moi, je comprends ça, ça, ça, ça, ça. Il apporte, il pas ce que lui voit des preuves, tu peux être des choubouettes. Un animal aussi parle des choubouettes. Les choubouettes, c'est pas comme pour le gérer Tout le monde des choubouettes. choubouettes, c'est quoi C'est une chose qui ressemble à la vérité, mais qui ne l'est pas. Elle ressemble au haq, mais elle ne l'est pas. Allez pas en avoir. Il vous ouais, ils disent que voilà, c'est des choubouettes. Non. Allez par des choubouettes, mon frère. Et ça fait quoi C'est une ambiguïté, une chose qu'il n'a pas bien compris. Peut-être un hadith qu'il ne connaissait pas, ou un hadith qu'il a rendu authentique alors qu'il était faible, tu vois, ou il y a un truc qui lui a échappé, et lui il a fait un hukm par rapport à ce qu'il savait. Et quelqu'un qui a eu plus de sens que lui lui a montré non, il te manque ça, ça, ça, ça, là dit ah, il disait alors, et regarde ce qu'il a dit. Ça arrive, à tout le monde. À ce moment-là, l'anime il faut qu'il revienne. Même on dit alim, c'est n'importe qui. Dans les blèmes, ou l'ami, ou n'importe qui. Quand tu donnes une preuve décisive sur une chose, et qu'à personne a compris la preuve, il est obligé de suivre. Mais après, parce qu'il y a des Allah, ils sont corrompus. Bah déjà, toi, tu es le niveau de convaincre. Par exemple, regarde comme euh, la Nes'ala Tariq Sarah. Ah eh ouais. Ça, c'est un khilaf qui est. C'est Dans le sens où quoi Ça, c'est un khilaf, tu peux pas, euh, tu peux pas, euh, badda ou, ou euh, t'en prendre ceux qui voient pas le col. Parce qu'il y a des adils dans les deux sens. T'as des adillets qui sont corrompus. Hein. Dans les deux sens. C'est un khilaf depuis, depuis le Sahaba de ce que je sais. Depuis les ça, ça existe ce free hein, Donc c'est pas toi qui vas aujourd'hui, qui va faire, euh, qui, qui, va, qui va ceux qui vont pas comprendre. À part si tu vois comment lui il voit le call pour une question de hawa. Parce que des fois il peut avoir un khilaf fixe vraiment, mais l'autre, le, le khilaf, il prend le call qu'il arrange lui. Par exemple, ça dit arrivé, quelqu'un va te dire quoi Moi je t'allais que ça enfin qui un kafir. Il dit comme ça. Non, T'allais que ça a kafir. Ça, c'est l'exemple qui a été cité dans une cassette par un frère, il y a longtemps, je me rappelle, il l'écouter, écouté. C'est le bon exemple. Tu les dis jiddan, dès que ce passe kafir, kafir, kafir, kafir. C'est un musulman. Son père aussi, c'est, euh, on va dire, c'est quelqu'un d'origine euh, d'Islam. Il fait pas salat. Son père, c'est un millionnaire, il meurt. Il n'a pas, il a pas fait de wasiya. Il dit, attends, je fais réfléchis, je vais voir la masse masala et tout. Attends, 3 millions d'euros quand même. Je vais voir la masala et tout. Non, tu dis, non, non, tu t'irrites pas. Non, mais attends, Achille, Achille, Achille. <laughs> Tu dis, tu dis, hier, t'as faire tous les frais là hein et aujourd'hui, ton père, il est mort, il laisse 3 millions d'euros, tu, tu, vas voir la masse. Ah là, non, non, il n'y a pas. Et fait, attends, je vais voir, parce qu'il y a des qui dit ça, il y a le sahabi Foulet qui a dit ça, attends, je vais, réviser et tout. Je suis ah, hein. ça, c'est l'arabe celui-là. Mm. Tu vois Ça, c'est un arabe, celui-là. Il veut quoi 3 millions d'euros, lui. C'est ça qu'il veut. tu le dire comme ça, tu y as dit. Et puis Takil ainsi au soi. Donc c'est pas tout khilaf qui est considéré. Vous voyez, mais le, but du muslim, c'est de suivre le dalil. Il prend l'épreuve. De qui que ce soit qui lui apporte. Que ce soit même un juif, un, dalil de ton, authentique de ton dîme, tu acceptes de le. Tu dis pas, ouais, c'est un seul juif, tu la dis pas Il n'y a pas. Il vient, il vient, te dit, ouais, kada, kada, kada, tu dis, tu dis, euh, je te remercie Jacob, hein. <laughs> il fais un l'inversaire par exemple, tu vois, tu dis je te remercie Jacob et tout, c'est gentil ce que tu appelles, ou Benjamin, ou je sais pas. Et, euh, et tu fais tes doigts pour lui, il y a rien que pour ça. Bon, lui, c'est, euh, voilà, son but c'est pas que tu fasses le hack, juste faire faire. Tu lui dis, regarde, tu vois, là, il y a un il va dire, regarde, il n'y a pas de barbe. Je vais lui dire, moi, tu vois, un gros rabbin avec sa grosse barbe comme ça, il dit, et toi là il va dire comme ça, t'es musulman Il va oui, elle est où ta barbe Tu dis, ouais, non, non c'est pas obligé. Puis c'est obligé la barbe. Sans un hadith. Tu vois Sans le hadith, par exemple. Au mieux وميرتو قالوا وفوا اللوحة عيب يتفرق منه نعم وفوا اللوحة يخلي نعم وهتكتب من الشوارب تاني المستشفى C'est le prophète qui dit ça, dit. Pourquoi tu n'oublies pas ton prophète Et là, tu, euh, tu vas bégayer. Il fait, ah, hein, fait vous les musulmans, hein, religion, vérité, Allah, regarde, regarde, hein Après, vous nous critiquer nous mm. Et moi, j'ai une barbe, il fait comme ça. Tu fais quoi à ce moment-là <laughs> T'as mettre la salive. Tu dis, regarde, moi, je, pour moi, je suis, un, pour toi, hein. hein, Je suis un mouchilique comme tu dis. C'est comme ça que vous dites, mouchilique, c'est ça Hein mm. Regarde, moi, j'ai une barbe, moi. T'as pas de barbe, toi tu fais quoi sur moi Après, tu rentres avec nous. Eh bien, lui, même si lui son cause, c'est pas que tu fasses la, que la barbe. Lui, il veut juste quoi Tu sais, il veut piquer, tu veux t'embêter, il veut des chevaux, tu vois, où il... Eh ben, tu dis, putain, merci, t'as raison. C'est ça qu'il faut faire. Et après, tu jettes ton, ton, rasoir gilette, et tu laisses la barbe. Et tu lui dis, toi, faut être dans Allah. tu dis, hein, seul, et tu suis Mohammed, sallallahu alayhi wa Qu'est-ce que tu fais là il va dire euh, ouais, mais moi je crois pas au, je crois pas moi, en votre livre et tout. Je dis, bah, ouais, bah. Donc si tu crois pas en mon livre, pourquoi tu me dis pas une chose que que tu crois pas C'est ridicule. Tu vois Tu dis toi, tu adores Allah. J'ai rêvé là-bas, c'est le marcia, c'est là brûlé Et au pire, on dit tu me restes toujours. Moi je les obéis. Mais toi, toi, toi tu t'associes à Allah. Tu dis que oh, oh, c'est pour Allah. Et vous faites je sais pas quoi, vous faites le cirque, vous faites les marassis, vous faites les façades sur arbre. Vous êtes les pires gens sur terre parmi les gens qui s'appellent, euh, parmi euh, les, gens du livre, même gros, hein, les, pires, les, plus, les, plus, gros foussards, c'est les, les, juifs. Les plus gros euh, le troupe, c'est les juifs. Ils viennent d'eux, Harry, c'est leur gosse. C'est bah leurs petits-enfants, les Rawafid. C'est les petits-enfants des juifs. Tu dois te dans Allah, toi. Et là, à ce moment-là, il va, il va s'énerver, ou il va partir. Ah, qu'est-ce que tu veux faire Tu veux faire quoi des flics Moi, je vais juste t'appeler à Arnaud Allah, c'est tout. Je veux dire, prosélytisme, monsieur, prosélytisme. أخي طيب تكمل تمام يكون سادسا آه هلا غبت عن ذي حصة هل تشكوه للمدير هنا هل حرف تحذير وتنديم سي حرف يعني qui a un sens de regret ou يعني comment on pourrait dire ça تحضير Mais qui encouragement en situation. Ouais, on dirait comme ça en citation. Non, on pourrait dire comme ça en citation. مثلا quand tu dis هل غبت عن عن الحصة pourquoi pourquoi n'as-tu pas euh, ne te dis pas absenté de cette séance c'est une question tu vois c'est une question mais à côté de quoi t'incites pourquoi tu l'as pas fait vous voyez كذلك هل تشكو للمدير pourquoi ne te pas, te, pourquoi ne te plains pas de lui auprès, auprès du directeur فهمت Et aussi à côté de regret, des fois. Mais- Par exemple, tu dis, هل لا فعلت كذا كذا, pourquoi n'ai-je pas fait telle chose أيوة C'est la, la nafia qui est dedans. en fait c'est هل إلا شبه يقول إذا دخلت على المضارع فيلي الحد على العمل quand on rentre في المضارع c'est pour inciter à une chose pousser une chose هل لا تزورني ne me visite, euh, ne vas-tu pas me visiter, me visiter مثلا طيب ne me visites-tu pas وإذا دخلت الماضي كانت الجعل الفاعل يندم على فوات الأمر نحو هل اجتهدت et quand tu rentres au مضارع euh, ماضي عفوا c'est pourquoi mettre le, le, le, le- celui qui a commis l'action dans un état de regret qui lui échappait une chose مثلا هل اجتهدت n'as-tu pas été studieux n'as-tu pas fait des efforts c'est à côté de, de, tu sais, euh, tu regrettes quoi un peu يقول هناك أحرف أخرى للتحديد والتنديم Il y a d'autres lettres qui ont le même sens. ألا طيب ألا أو ألا بدون شدة ألا طيب ولو ما لو ما مثلا في القرآن عندك ألا تحبون أن يغفر الله لكم n'aimeriez-vous pas qu'Allah vous pardonne Surat al-Nur هذا ألا وإذن l'Oma, euh, l'Oma ta'tina bil malaika. Les koufars disent au Nabi Salem, pourquoi ne viens-tu pas avec les malaika, avec les anges Pour le croire. Voilà. Fadil فهذه الأشياء تأتي للتحديد أو تنديد تحديد fil fil المضارع ou في fil fil آه مثلا يقول ألا تتوب بذنبك لفتش fais-tu توبة de هذا تحديد بوانسيتين en fait, à faire tour طبعا بيقول حد مفرد الأسماء الآتية donne le singulier des noms suivants أصابع أسبوع أو إسبع دواء صواعق صواعق صواعق لا Fort, quoi. La foudre, tonnerre. Junoub. Nam. Côté. Madajia. Madja. C'est Ismail Makan. C'est le lieu où tu t'allonges. Ce serait ton lit, ou ton divan, ou euh, Sadaqat. نعم يقول يدخل كل طالب لا خليها هذا خلي الثامن والتاسع إلا التاسع ومسيح يقول يدخل كل طالب هلا في جملتين تكون في الأولى للتحديد وفي الأخرى للتنديم تفضل جملتان فيهما هلا واحدة للتنديم والثانية للتحديد هل لا تكتب الدرس ده للتقديم ما كتبتش با الكور والتقديم هل لا تشرب الدخان لا هذا كنت جيت للتخفيض لكن مضانية منه التنديم لكن في الماضي هل هل لا آه، شربت C'est quoi, c'est le Moutani Attention, là, tu vas regretter d'avoir euh, d'avoir fumé. T'as ta phrase Là, tu fais. Tu regrettes d'avoir un Elle aime mâche, elle est peut-être de Ah, oui, voilà, quand on te dit, c'est. Euh, tu fais regretter de, de ne pas avoir fumé, là. T'as aimé ça تحديد ألا تعبدوا تعبد الله تعبد الله حتى الممات حتى حتى الممات أيوة يعني ألا ألا تركت المعصية لا تركت أيوة لا أيوة تمام لا ينزل ينزل ينزل يا أحمد نحن في درس ولا كده هل سمعت نصيحة اليهودي إنما قال لي وقفوا لي وقفوا لي حدك Hein Pourquoi là tu peux écouter les conseils du Yahoo, du juif qui te dit laisse ta barbe Laisse ta barbe. Prends sa nasiha. Même s'il n'est pas dit là, prends-la quand même. Elle est vraie. Yom al toi tu seras pardonné et lui sera en enfer s'il meurt, sur- s'il meurt dans ce sur quoi il est. Le djinn, il est rad. Hein Même toujours des radios qui viennent voir. Ah, c'est du lahak ou tu prêtes euh, Non. Ah non Il n'y a pas. تمام آخر نقطة رهبة في العلم لا رهبة من الامتحان يعني par convoitise dans la science non pas peur de l'examen هذا هذه لا العاطفة لا la, حرف atf. parmi الحروف atf. C'est pour ça que rahba, là, il est marteau sur rahba. ويعطف بها لإخراج الثاني ما دخل في الأول donc on s'en sert pourquoi pour exclure le deuxième de ce que contient le premier وشرط معطوفها أن يكون مفردا donc les conditions de ce martouf c'est qu'il faut déjà familier أي غير جملة ويكون بعد إجابة أو أمر كثير على chose affirmé نحو سافر بلال لا محمد بلال a voyagé محمد فهنا أثبتنا السفر لبلال لا لمحمد وبلال مفرد ومحمد كذلك وهنا كلام موجب كذلك اشتريت الدجاجة مذبوحة لحية جاشتي لو بولي poulet égorgé et non فهنا أخرجنا كون الدجاجة حية عن كوني مذبوحة وحية هنا مفرد لا جملة والكلام مثبت هنا موجب ثم يقول اسأل المدير لا المدرس interroge le directeur et non le professeur. Cool, cool et tout faire l'almose. Mange la pomme et non la banane. Fadna cool, à Wissel, le bel c'est avec la ambre. Vous voyez, c'est un ordre. Dans ces cas-là, là, c'est un le, le nom qui vient derrière, les marteaux, marteau, celui qui est devant là. Il pas son là. فاليوم أخذنا المفعول لأجله مفعول له وقلنا أنه مصدر منصوب جاء لبيان سبب وقوع الفعل طيب c'est un مصدر qui vient pour définir la, la, la, la son action pourquoi l'action été faite والذي يسهل لفهم هذا المفعول أن يأتي جوابا للسؤال لما qui a en réponse de la question pourquoi Pourquoi ceci Pourquoi cela Pourquoi tu fais ceci, ceci Je dis par amour, je dis par amour de telle chose, telle chose, telle chose. وهكذا مفهوم هذا؟ نعم فإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك